3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Labrīt, darbie radio Marija klausītāji! arī tie, kas regulāri klausās rīt cēlienu karit, kopā ar Karitas Latviju. Paldies, ka esat kopā ar mums. Uh, vien, um, Tie vien vēlos arī pateikties e, ikvienam par ziedojumiem, lai varētu e, vispār pastāvēt e, Radio Marija Latvijā un arī, dzen, lai var skanēt nu, viss plašais raidījuma klāsts un tā skaitā arī rīta cēliens kopā ar Karitas Latvija. Un kā alaž, tad kā jau arī iesākuma vārdi skan, ka īsteno mīlestību darbos, tas ir uh, Karitas Latvijā eh, sauklis un eh, vadmotīvs, kāpēc mēs vispār darbojamies. Un eh, šodien ar mani kopā ir divas brīnišķīgas dāmas, viešņas, kas arī savu dzīvi, savu darbību velta tam, lai īstenotu mīlestību darbos, savu nesautīgo mīlestību, savu atdevi, lai piepildītu dieva nodomus un arī dzen, lai lietot šīs brīnišķīgās dāmas savam godam un daudziem cilvēkiem par svētību. Un tātad iepazīstinu jūs ar Karits Latviju brīvprātīgajām Olgu Slaugotni. Labdi, labrīt, Olga! Labrīt visiem! Un arī dzen ar Inetu Plancāni. Labrīt, Inet. Labrīt. <laughs> Eh, paldies, ka atradāt laiku. Olga mums ir eh, pieslēgusies attālināti. Eh, Ineta ir studijā, un tad varbūt došu vispirms vārdu Olgai, par cik viņas laiks ir ierobežots, un viņai ir jādodas tālāk. Iepazīsti nedaudz ar sevi un klausītājus, lai viņi zina, kas, kas viņus uzrunās šodien. Nu, tā tad es esmu Olga Slaugotne. No 2017. gada es esmu Karitas brīvprātīgā Latvijas onkoloģijas centra. Es nonācu līdz šim, tā teiksim, es neteikšu to par darbu, bet līdz šim aicinājumam neuzreiz. Es esmu pati onkoloģija paciente. 14. gadā tika operēta, kādus trīs gadus es nevarēju pieņemt savu diagnozi, kā ļoti daudz onkopacienti. Uh, pēc um, tādas uh, speciālas nometnes, kas ir onkopacientiem, kur bija nodarbības ar psihologu, es beigu beigās samierinājos un pieņēmu savu diagnozi. Un man tad arī parādījās spēks uh, ne tikai dalīties savā pieredzē, bet arī atbalstīt tos cilvēkus, kas slimo, jo man tā teiksim, ir jau gandrīz desmit gadus ilga remisija, tā saucamais veiksmes stāsts, un es esmu no tiem, kas daudz ko ir izgājusi, man ir ko pateikt cilvēkiem, ir kā iedvesmot un iedrošināt, lai cilvēki atveseļotos. Brīnišķīgi, um, jā tieši vasarā, un tā viss sanāca, it kā tā viss bija plānots, tikko beidzās maijā nometne, kā es uh, vasarā uzzināju par to, ka būs uh, tā, tāda uh, brīvprātīgu apmācība. Es pieteicos, un jau septembrī es aizgāju uz Latvijas onkoloģijas centru jau kā brīvprātīgā. Nu, aizgāju uz to pašu nodeļu, kur daudz maz saskan ar manu diagnozi, tā ir abdominālā ķirurģija. Nu, un aizgāju pie nodeļas virsmāsas. Uh, un pajautāju, nu, pirmkārt stādījos priekšā un pēc tam pajautāju, ar kuru vajadzētu aprunātos, ko, ko jo ļoti daudz cilvēki, sevišķi no Latvijas laukiem, šajā slimnīcā viņi jūtās vientuļi Pie viņiem uh, radinieki nevar tik bieži atbraukt kā pie rīdziniekiem. Uh, ārstiem tur lielākoties ķirurgi ir tajās nodeļās. Arī nav laika aprunāties ar pacientiem. Un tāpēc mūsu klātbūtne šajā slimnīcā ir vitāli vajadzīga, lai cilvēks varētu izrunāties, izstāstīt savas bailes, eh, tā teiksim, dalīties savās bažās, Nu, un mūsu uzdevums ir uzklausīt un dot tādu pozitīvu, uh, li, uh, nu, pavērst cilvēka domas, pacienta domas tādā pozitīvā uh, virzienā. Mm. <clears throat> Priekš maniem tas ir tāda mm. iedrošināšana, atveseļoties. Mm. Vai tu stāsti arī par sevi? Es tikai minu, ka es esmu arī onkopaciente ar gandrīz tādu un tik, cik tur gadu bija tā mhm. remisija uz to laiku un viss, jā, jo katram slimība un diagnoze ir citādāks, mhm. katram ir citādāks organisms. Es nevaru stāstīt par sevi un teikt, lūdzu, jums arī tā būs, jā, mhm. bet es vienkārši dažreiz pastāstu, uh, kā labāk ar pozitīvu domāšanu, ar sevis paši iedvesmošanu, ar varbūt klasisku mūziku, klasiskas mūzikas klausīšanos, uzlabot savu garastāvokli. Un, ja labs garastāvoklis, tad cilvēkiem arī parādās spēki, um, atveseļoties. Mm. Es nesaku cīnīties par savu veselību. Man tā, tas vārds cīnīties varbūt nav tik tūs, jā, bet tas varētu būt, ka uh, pagriezties uz to dzīves gaišo pusi, mm. jo ļoti daudz ir depresijā. Mm. Un es nevaru teikt, teikt cilvēkiem, nu tagad ņem un cīnies, ja? bet es vienkārši mm. saku, ka redziet, tas un tas uzlabo garā stāvokli, pamēģiniet, kā jums pašam labāk liksies. Un, nu, mm. tā ir, kā saruna, katra saruna ir savādāk un kā tā saruna, nu, attīstās. Mm. Klausoties tevī, Olga, es uh, sadzirdu to, ka, uh, ka tu uh, iedod šiem cilvēkiem cerību un tādu ticību. Ja? Tu nepiedāvā tagad nostāties cīņā, bet tu palīdzi saglabāt mieru saglabāt mieru, saglabāt ticību, ticību saviem spēkiem, mm -hmm. ticību ārstiem. Tas ir noteikti. Pacientiem jāuzticas saviem ārstiem. Ja, jo, piemēram, ja cilvēks saka, jā, man būs ķīmija, saka, tas ir ļoti labi, ka jums būs ķīmija. Tas nozīmē, ka mm -hmm. ārsti tic tam, ka jūs atveseļosieties. Mm -hmm. <laughs> nu, tādā veidā mm -hmm. katrā, katrā katrai problēmai praktiski ir risinājums. Mm. Ja? Un uz to ris, risinājumu arī jāskatās pozitīvi. Mm. Uh, es pēc kādām trim vai četrām e, reizēm, es e, apmeklēju reizi nedēļā, pēkšņi sapratu, ka es iznāku no šīs slimnīcas ar smaidu. Un es pat nobrīnījos, ja, domāju, nu kāpēc tas smaids tāds, bet es, tad es sapratu, ka es vienkārši esmu uh, izdarījis labu darbu, un tāpēc es smaidoši nāk laukā. Ja tu runā par, eh, par pacientu apmeklējumu? Vai tad, jā, kad, jā, jā, mm -hmm. jā, nē, nē, kad pat savu apmeklējumu es arī laikam smaidu. Jā. Es arī joprojām apmeklēju, jo tā ir remisija, tā mm. teiksim, jā, bet eh, jebkurā gadījumā, kad es apmeklēju pacientus un, ja eh, sarunas ir izdevušās un tiešām uh, Nu, visādi ir bijuši gadījumi, jā, es to negribu atstāstīt, bet viena sieviete tika kristīta. Viņa atcerējās, ka um, viņas māte ļoti gribēja, lai viņa kristītu. Tad mēs piezvanījām, un nākamajā dienā bija mācītājs. Um, pie tās slimnīcas ir tā, teiksim, piestiprināta pie Latvijas onkoloģijas centra, piestiprināti dažādu konfesiju mācītāji. Mm. Tā kā, jā, vajadzīgs arī, tur arī ir gan Gailizera slimnīcas kapelāne, Eh, gan arī eh, Latvijas onkoloģijas centrā ir sava kapelāne māsā eh, Natālija. Tā kā ja, tur arī ir neliela lūkšana telpa Latvijas onkoloģijas centrā, jo tieši nu, stāvot tādas smagas cilvēku slimības priekšā, cilvēki atcerās Dievu. Un, uh, slimnīca ir darījusi visu, lai ticīgi cilvēki varētu vai grēksūdzi, vai vienkārši aiziet kādā mierīgā vietā palūkties. Nu, tā kā slimnīca tiešām viņi ir maleči, viņi apzinās, ka tas cilvēkam ir arī atveseļošanas tāds moments. Mm. Mēs runājām ārpus ētera, un tu teici, ka tu 2017. gadā Karitās saņēma tādu nopietnu apmācību pirms o, jā, tā, gāja, <laughs> jā, tie pacientiem. Jā, tā bija nopietna apmācība, mūs bez apmācības nemaz nelaida klāt. Mm. Nu, tās apmācības bija tiešām um, nu, ļoti nopietnas, vadošie speciālisti, slimnīcas virsmās, ārsti, mm, dakteris Sosārs, kurš ir paliatīvās nodeļas vadītājs, mums lasīja lekcijas, ja? un tās bija tiešām nopietnas un ļoti labas nodarbības, ļoti noderīgas. Tā mm. kā mm. Mēs bijām labi sagatavoti. Mm. Uh, kāpēc mēs tagad par šo runājam? Uh, tāpēc, ka beigu beigās ir be, beigusi, beigušās visas karantīnas. Mm -hmm. Latvijas onkoloģijas centrā tās karantīnas bija garāks nekā citām slimnīcām, jo tiešām uh, ārsti negrib riskēt ar to, ka cilvēki saslimst un uh, saslimst pirms operācijas un tā tālāk. Ja. Tagad atkal var sākt apmeklēt, un mēs tagad at, atsākam tā teiksim apmeklējumus, bet pirms mēs atsākam, mēs gribam at, mazliet uh, uzpodrināt mūsu zināšanas, būs nelielas apmācības, Tas ir no vienas puses tiem, kas jau ir esošie brīvprātīgie, bet mēs gribētu arī aicināt mūsu pievienoties un kļūt par brīvprātīgo. Mm -hmm. Tiem cilvēkiem, kuri jūt vajadzību, kuri jūt, ka jums ir iekšējais spēks cilvē, ieklausīties cilvēkā, saprast eh, viņa bažas, uzmundrināt. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Ļoti interesanti sanāk tā, ka eh, onkopacienti biežāk uzklausa cilvēkus no malas nekā savus radiniekus. Jo viņi domā, nu jā, nu radinieki tie tiem jau tā teiksim, viņu pienākums ir mani uzmundrināt, bet jā, tev kāds uzmundrina no malas, nu, tam ir pavisam cita vērtība, es tā mhm. pateikšu. Jā, uh, Eh, es nezinu, kur vai, eh, vai tu, Olga, vai Ineta, tad eh, var pastāstīt. Ja tā būs Ineta, tad es lūkšu vēlāk tieši, kas, kas ir aicināti un kad un, un kādu pasākumu ir paredzēta šie apmācību pasākumi tiem, kas vēlas pievienoties jūsu komandai. Nu, pirmais pasākums mums būs 23. aprīlī, pavisam drīz, jau nākamnedēļ, un uh, to mm, pirmo nodarbību mums vadīs uh, uh, Gaļezera uh, kapelāne Inese Lūse. Uh, viņi ir tā, kas uh, viņi ir ne tikai kapelāni, bet viņi arī kapelāna dienesta vadītāji. Mm -hmm. Un viņa ir sen saistīta ar mūsu brīvprātīgo kustību, un viņa ļoti tāds vēlreiz atgādinās kā runāt ar pacientiem, ko teikt, ko neteikt. Un mm. tas ir tāpēc, mēs jau neesam kapelāni, bet nu, jebkurā gadījumā viņas vārdi, viņas lekcija ir ļoti vērtīga. Mm. Un, uh, kur un cikos notiks šīs apmācības? Šī lekcija? Tas notiksies Klosteru ielā 5, uh, Svētās ģimenes mājas uh, un Karitas. Tās ir um, abas organizācijas vienā ēkā. Uh, un tas notiksies, cik es saprotu, 17.30. Lūk, tā kā visi laipni aicināti, bet pirms tam uh, man liekas, ka būs jāizpilda arī anketas. Nu, pieteikšanās anketa. Pieteikšanās anketas, jā. jā. Kur šī anketa ir atrodama? Uh, to varēs Inetīvs pastāstīt. Inet, labi, tad mēs pēc Jā, tam... Viņa atbild par organizatorisko to pusi. <clears throat> Paldies, Olga. Uh, par cik tev ir jādodas projām, uh, mēs tev laidīsim vaļā, bet es tev gribu lūgt, varbūt tu vari kādus iedvesmojošus vārdus, uh, Eh, tāds eh, aicinājuma vārdus pateikt gan eh, potenciāliem kalpotājiem, gan arī varbūt mūs klausās kāds, kas ir onko pacients un ko tu viņiem gribētu pateikt? Nu, visi savā starpā mēs onko pacienti vienmēr novēlam uh, uh, ilgu, jo ilgu remisiju. Nu, tā, tā, tā teiksim, remisija tas ir tas stāvoklis, kad uh, pēc slimības um, organisms jūtās vesels un tā kā tā ir kroniska slimība, un tā ir arī jāuztver kā kroniska slimība. Jā, tad lai gara un gara, lai laba un ilga remisija būtu, lai slimība neatgrieztos, lai jums būtu jauks prāts, labs gara stāvoklis, laba veselība visiem. Un, ja jums ir spēki, un tieši man nesen piezīmēja viena mana paziņa, kura izlasīja tādu, um, tādu uh, sludinājumu, ka viņi jūt sevī spēku, viņi ir ārste un arī onkopaciente, ka viņi arī gribētu pievienoties šai kustībai. Tā kā, jā, jūs jūtiet, ka jums ir vēlēšanās, ka jums ir spēks, ka jūs esat morāli gatavi uzrunāt citus, uzmundrināt citus. Esiet laipni gaidīti. Paldies, tev, Olga. Paldies, ka atradi laiku. Paldies par šo uzrunu mūsu klausītājiem. Lai Dievs tev bagātīgi svētī un lai atlīdzina bagātīgi to, ko tu dari <laughs> viņa godam un cilvēkiem par svētību. Paldies! Uz tikšanos! Paldies. <laughs> Visiem jauku un gaišu dienu. Jā, eh, Inetā, eh, jautāšu tev, kas eh, tevi ir pamudinājis, pamudinājis kalpot tieši onko pacientiem? Um, varētu teikt tāda ļoti liktenīga sakritība. Um, kā jau Olga sacīja, svērtās ģimenes māja, sadarbībā ar Karitas uh, atjaunot. Tātad pēc uh, divu, triju gadu pārtraukuma šo jauno uh, cēlienu uh, brīvprātīgo kustībai, eh, kas atbalsta onko pacientus. Un eh, es svētais ģimenes mājā pildu absolūti citus pienākumus, eh, un tomēr tika uzrunāta veikt saziņu šajā jaunajā cēlienā ar brīvprātīgajiem, esošajiem, jau bijušajiem un topošajiem, ar lektoriem un tā kā sakoordinēt gan telpas, gan vietas, un lai viss norit tā gludi. Uh, Uh, bet sakritība tāda liktenīga tādēļ, ka mana tāda personīga interese ir mans maģistra darbs, kur es mm. rakstu paralēli um, Rīgas augstākajā reliģijas zinātņu augstskolā. Un tēma ir tieši saistīta ar onkoloģijas mm. diagnozi, un tāds, es pat varētu minēt to nosaukumu. Mm, eh, onkoloģijas diagnoze kā krīze un iespēja mm. Eh, kristīgās cerības un pestīšanas gaismā. Mm. Un tādēļ man tā ir ļoti patīkama sakritība, ka tika uzaicināta šim, šiem pienākumiem. Un eh, tad nu, ir, ir aizsākts šis ceļš. Uh, Un uh, bija jautājums, jau, kur tad var iegūt informāciju. Tad, tad tās ir tuvākās dienas, kad arī pēc uh, bijušo brīvprātīgo apzināšanas būs pieejama informācija gan Karits, māja, uh, eh, karits un arī Svētās ģimenes mājas, mājaslapā un arī mēdījos. Tad, tad visi būs laipni aicināti mm-hmm. pieteikties, visi, mm-hmm. kuri jūt sevi. Tātad 23. aprīlī ir, ir paredzēta pirmā pirmā nodarbība, kuru vadīs tad onkocentra kapelāna. Jā. Jā, iesāksies gan vakars, tieši tā mēs saucam to iedvesmas stāstiem, tieši Olgas laugotni, ko nu pat dzirdējāt, un, un um, projekta aizsācēja, kas pirms astoņiem gadiem tad, tad pat arī šo visu tā kā aktuālu, un tas aizsākās tieši Saiva Lusta bija, uh, Uh, šis cilvēks, kas savā sirdī bija izlolojis jau tādu domu, un arī viņa tik liktenīgi nokļuva svētās ģimenes mājā un šo mm. projektu uzsāka, un tad viņa un Olga uh, slāgot nebas dalīsies uh, ar savu pieredzi, ar savu ceļu, ar, ar, ar šiem iedvesmas stāstiem. Mm. Mm. Un uh, tad, jā, turpinājumā uh, kapelāna Inese Lūsa, tad, tad ir jau minēto lekciju, ko Olga minēja. Uh, Nu, un vakarā tad jau pie kafijas tases visi būsim aicināti apspriest, kā labāk mums visu šo kopīgi īstenot un, un padarīt eh, mm. pēc iespējas eh, pacientiem tādu, ka, lai tas atbalsts būtu pēc iespējas efektīgāks un, un mm. Tātad 23. aprīlis kloster iela 5 svētā ģimenes māja, kur tiek aicināti interesanti pievienoties kalpotāju komandai, kuri mm, tālāk dosies pie onko pacientiem, Jā. kā jau Jā. Olga minēja, lai viņus iedvesmotu, lai uh, lai dotu cerību, mieru, klātbūtnes, jā, tā, nu, kas ir ārkārtīgi svarīgi, būt līdzās viņiem un, un lai nav šī vientulības sajūta. Cik ilgi ir paredzēta šī nodarbība vai šī tikšanās? Šī tikšanās mums ilgs nezinu, cik nu mums būs tāda noslēgumā tās <laughs> enerģijas un to, to, to, to mērķu kopīgi sasniegt, ja, tā, tā vēlēšanās un uh, tas, tas, tas ir neparedzējams. Šis mm. pirmais vakars, tas mums pašiem ir tāds, eh, mm. tāds noslēpums, kā tas viss tad, beigsies. Tad eh, cilvēki tiek aicināti vairs neko neieplānot šajā nu. vakarā. Nu. <laughs> gandrīz tā būtu, es domāju, jo mm, uzrunātie brīvprātīgie no bijušajiem ir tik apņēmības pilni saņemtās uh, anketas atbildes uz mm, tā kā uzrunu bija tik, mhm. uh, mm -hmm. kad tiešām tas var noslēgties neprognozējami šajā mhm. pirmajā reizē. Un, <laughs> uh. Jā, vai ir paredzēts pēc tam vēl kādas apmācības? Jā, tālākās apmācības ir paredzēts jau Austrum kliniskajā slimnīcā, kur ir uh, Tātad uh, mūs uzrunās uh, 7. maijā ķīmijterapeite Signe Plāte, kas ir arī mūsu mentors no Rakus puses. Jā, šis projekts tiek īstenots uh, sadarbībā ar Rīgas Austrumu Klinisko slimnīcu, tātad uh, uz uh, sadarbības līguma pamata. Un, jau Austrumu Kliniskajā slimnīcā mums tātad uzrunās Signa Plāte ar lekciju, kas ir vēzis, un turpinājumā jau tādi praktiskāki jautājumi infektioloģijas māsa Agita Melbārte un uh, Darba drošības speciālisti mūs iepazīstinās ar jau praktiskām lietām, kas būs nepieciešamas šajā darbā onkoloģijas centrā. Mhm. Cik bieži ir plānots apmeklēt onko pacientus onko centrā? Tas būs ļoti individuāli, tiešām no mhm. katra brīvprātīgā iespējām, no viņa vēlmēm, no viņa, nu, no tik daudziem. Tad to, tas arī tiks pie kafijas tases, viss lēns un mm. kā tad praktiski organizēt šos mm. uh, apmeklējumus un kā, kā tas būtu visefektīgāk. Un arī dzen no brīvprātīgo iespējā. Jā, tieši tā, nu, mm. tieši katrs paša lēmums mm. ir, cik mm. viņš uh, ir gatavs sevi mm. ieguldīt. Mm. mm. Ir, ir akceptējami pilnīgi visas iespējas, pilnīgi viss ir uh, tiks. Mm par pilnīgi visām iespējām mēs esam priecīgi. Mm. Tu teici, ka tu raksti šo te darbu augstskolā arī par uh, onko pacientu tēmu. Uh, kāpēc? Kas tev pamudināja ša, uz šādu izvēli? Mm. Sākotnēji es vēroju savu dzīvi un kaut kādas mhm. sakarības. Mm -hmm. Uh, domu, jūtu, ķermeņa sakarības, Vēl, vēroju savus tuviniekus, vēroju savus dzimtas stāstus, vēroju darba kolēģus un, un tālāk tas pārauga tieši šādā mm. tik konkrētā interesē. Uh, Un man šķita, ka ir kāds noslēpums, kuram es pamazām tuvojos. Un, un, mm. Uh, nu, neslēpšu, izjot no skaitļiem, kas ir pašlaik 11,000 uh, cilvēku gadā saslimušie, un uh, speciālisti prognozē ārkārtīgi lielu 70% pieaugumu. Mums visiem ir noslēpums šī slimība. Ja tā nebūtu, mums nebūtu šobrīd jāaktualizē šāds projekts. Mm -hmm. uh, bet, uh, Man patīk tā doma. Mm, es arī skatos uz šo jautājumu nedaudz no mm, psihosomātikas jautājuma. Un ļoti bieži psihosomātikā katrai slimībai tiek pieminēts tāds atslēgas vārds. Un šeit ir vairāk kārt dzirdēts atslēgas vārds onkoloģijas diagnozēji - noslēpums. Mm. Noslēpums, ko cilvēks nes sevī. Šis uh, slimības kartēs cilvēks nes sevī, Viņš nevar pat ar to dalīties. Viņam viņš ir kaut kā viņš ir noslēgts tajā. Viņam liekas, ka šis nav risināms, un šis, nav, ja, uh, un, un šis noslēpums viņu tātad ievada ar vien dziļāk uh, nu, šajā postošajā mm, schēmā, kas viņu tā kā, nu, ved. Nu, mm. mm. Un, Un šeit arī ir, mēs esam šīs kustības spēkā, mēs esam aicināti būt līdzās šim cilvēkam, būt tuvu viņa sirdī, būt viņam par atbalstu, būt par plecu, kur izraudāties. Un varbūt šo noslēpumu viņš būs gatavs dalīt ar mums. Mm. Varbūt šis postošais darbs tiks pārtraukts. Nu, jā, es domāju, pirmkārt palīdzat viņam atklāt šo noslēpumu. Jā, tieši jā? tā, mm. tieši tā. Jā. Uh, arī tas, ko Olga minēja, ka, ka tas risinājums uh, viņai nāca tieši pēc tam, kad viņa pieņēma šo slimību. Jā, pieņemt, un arī šo brīvprātīgais ar savu klātbūtni viņam mm. var palīdzēt. Viņš, viņš, būs, viņš vairs nebūs viens ar šo slimību, mm. viņam būs ar ko to dalīt. Mm. Viņam varbūt radīs, radīsies arī praktiski kaut kāds atbalsta punkti, kurus brīvprātīgais spēs viņam izdarīt ar padomu, ar, ar, ar piesaistīt kādu mediķi, piesaistīt varbūt, es nezinu, kādam juristu vai kādam, kas nepieciešams viņa mm -hmm. konkrētajā situācijā. Viņš nebūs viens ar savu šo te sāpi. Mm -hmm. Eh, jā, es eh, ļoti daudz esmu, nu ne tikai par eh, nu, onkoloģisku saslimšanu, arī par citām saslimšanām. Tieši klausoties kristiešos, kristieši saka, es to nepieņemu bet tāpat laikā viņi lūdz Dievam dziedināšanu. Tad uh, ir tāds uh, nu, paradoks vai konflikts, kā to varētu teikt, vai tā, nu, es lūdzu pēc kaut kā, kā man, nu, pēc dziedināšanas tam, kā man nav, <laughs> jo es tā kā nevaru to pieņemt, bet es lūdzu, lai, lai man dziedina, lai es saņem dziedināšanu, man ir jāatzīst, ka man ir šī vaina. E, jā, es domāju, savā ziņā viņi pat pārāk e, pieņem šo vainu, <laughs> šo, šo slimību. Jā, mhm. viņi tā kā bieži vien ir pārāk tendēt uz to, kad, e, kad rezultāts var būt arī ļoti bēdīgs. Tas ir atkal otrs, otra galēji. Man jā. ļoti iedvesmoja, kad mēs ar kolēģiem, par kuru stāstiem es vienkārši viņus abrīnoju par šo pieredzi astoņu gadu garumā, mēs arī dalījāmies ar kolēģiem no augas laugot un teica, ka viņas mērķis ir nevis palīdzēt cilvēkiem, cilvēkam, es atvainojos, aiziet pieklājīgi mūžībā, bet viņai ir šis te uzdevums kopīgi viņu vest uz dzīvību, uz, mm -hmm. uz, uz mhm. tā kā, ja? Un tādēļ arī Tad arī, tādēļ arī brīvprātīgie šeit var būt būtisks pienesums ar šo te arī uh, dzīvību nesošo vēsti, nevelti tā kā arī šis te pa, uh, šī kustība nes kristīgu vēsti. Mm -hmm. Un šo dziedināšanu, nu, es teikšu, ka tieši iegūstot Kristus autoritāti ļoti spēcīgā veidā, mēs varam nu, šo procesu būtiski ietekmēt. Mm. Šī dzīvības vēsts tiek aktualizēta divkārt. Jā, Trīskārt. uz, uz gaismu, jā. Uz gaismu, jā. uz gaismu, jā. jā. jā. Um, Nu jā, te jau ir tas, ko Olga arī teica par šo depresiju. Nu, depresija, tā ir nu, tā ir tumsa, jā, <laughs> bet jā. Jā, dod, cerība, ko dod Kristus, jā, caur Kristu, tā, tā, tas ir ceļš uz gaismu, jā. dzīvību. Man patika stāsti, es tiešām dzīvoju no stāstiem, savu kolēģu stāstiem par šīm pieredzēm, un, un man patika, kad eh, sākotnē medicīnas personāls slimnīcas bija ļoti tā kā tāds piesardzīgs ar šo projektu, un ar bijušām pieredzēm un, un dažādiem, eh, nu, tādiem varbūt netik eh, tā, šī Kristus vēsts tika nesta tādā agresīvā veidā, un tad, kad mm. viņi saprata, ka nu, tā tāda e, reliģijos galējība šeit nav gaidāms, tad mm. viņi ir tik ļoti priecīgi, kad, kad šie brīvprātīgie nāk ar šādu tomēr mm. vēsti. Tas nav vienmēr, cilvēki mm. ir dažādi, dažādi aicinājumi, dažādi, jā, bet tad, tad mediķi rēķinās arī ar šo pienesumu, kristīgu pienesumu, un um, visi pagaidām ir bijuši ļoti kā, apmierināti ar šo. Nu. Man pašai tāds stāsts ir viena māsa Kristu, draudzene, viņai, viņai arī bija šī saslimšana, un bija, nu, bija tā kā remisija, bet, nu, atkal kā bija recidīvs un, jā, kā parādījās tādas aktīvas slimības izpausmes. Un, un devos pie viņas uz mājām, nu, palīdzēja. Bija arī citi, kas nāca viņai palīgā un, un tā, bet Nu, un tas kon viens konkrēts vakars, jā, bija vēls, bija jau mm, pirms desmitiem vakarā, bet mm, draudzene nebija ēdusi un man bija jāiet pagatavot viņai, viņai ēdienu. Un es gāju, un piektais stāvs vecā mājā, bez lifta, un es domāju, nu kāpēc man te jāvelkās tagad, ja es esmu nogurus, kāpēc es nevaru braukt mājās, nu tā kā tādas pārdomas, uh, un es saņēmu, ka, ja es saku, tu šobrīd nāc pie manis, Un tas man deva spēku <laughs> pacelt, uzkāpt līdz galam šīm augstajām kāpnēm. Un, un, un es iegāju pie māsas, pabaroju viņu, bet man nepatika tas, ko es redzēju. Viņai nebija spēka parunāt. Viņa bija nu, ļoti švaka tajā brīdī. Un es uh, gribēju lūgt, bet man nenāca vārdi. Un es uh, tupēju uh, uz ceļiem vienkārši pie viņas gultas, un, uh, un viss, ko es varēju palūgt tajā brīdī, bija uh, Dievs apžēlojies, Dievs apžēlojies, Dievs apžēlojies. Man, man, nu, man parasti ir tādas uh, vārdiem piepildītas lūkšanas, un šeit man pat nebija vārdu, ko teikt. Un es tur vienkārši biju. Uh, Un jau pienāca laiks, ka man ir pēdējais transports, uz kuru man jāpaspēj, es eh, viņai iedevu buču uz vaigu un aizgāju. Un nākošā dienā viņa tā kā bija atdzīvojusies, un viņa man saka, eh, zina Judīt, eh, es nekad dzīvē nebiju piedzīvojusi tādu mīlestību kā vakar. Es tur vienkārši biju. <laughs> Jā. Jā, un tā ir tā Kristus klātbūtne tas ir tas, ko, ko viņa jūta tajā, ka tur nevajag aizpildīt telpu ar vārdiem, ar, ar lūkšanām, bet būt vienkārši līdzās. Es domāju, ka mēs tieši šo, šo esam aicināti izpaust šo labo gribu, un mm. tad vārdi mums tiks doti. Ir daudz rakstu vietas, uh, eh, Judīt, jūs jau minējāt, ka, uh, ka pat, jūs ejat pie paša Jēzus, ja, mm. un mhm. ir taču rakstu vieta, ko jūs esat man darījuši, mm. ko jūs esat darījuši eh, vismazākajiem, to, to man. jūs esat man mhm. darījuši, mm. ja. Mm. Bet arī, es domāju, vajag paļauties arī rakstu vietas vēl, kas mums varētu spēcināt Dievs mums visiem, ar um, eh, rakstiem dod, izsai grāmatā ir vārdi, Kungs Dievs man deva daļrunīgu mēlu, lai spētu uh, mierināt pagurušo. Jā. Agri rītā viņš modina man ausis, lai es klausos kā māceklis. Mm. Un, uh, mēs varam vēl daudz vietas tādas atrast, kur pats kungs mums iedrošina un pats dāvā vārds, mm. ko teikt šiem cilvēkiem. Mūsu labāk grib, es domāju, vienmēr uh, tiks uh, tā kā novērtēta. Pacienti arī saka, ka sākotnēji viņi ir piesardzīgi un, un, mm -hmm. un mhm. tā, bet tā atvēršanās notiek diezgan, nu, jo, nu, kam gan tas ir tik, ka kāds izrāda par mums interesi, mm. tādu sirsnīgu, dziļu interesi, un šeit tie cilvēki tiešām tas nav kāda merkantīla mērķa vadīts, mm -hmm. jā, tas ir absolūti brīvprātīgs, jā, cilvēks ziedo savu laiku, savu mhm. enerģiju, mm. savu spēku, Mm -hmm. Viņš uzklausa, viņš mm -hmm tas, tas vienmēr nes augļus. Jā, Kristus mūs piepilda ar, ar šo labo gribu, viņš dod šo labo gribu, viņš piepilda mūs ar spēku, ar savu mieru, savu šalom, un mēs varam to dot tālāk varam. citiem. <laughs> Jā. Un vēl mums ir apsolīts, un tad ar kādu mēru jūs mērīsiet, tad tādu jums atmērīs, un mm. pilns, un piekritīts, un piespaidīts pārplūstošs mm. jums tiks tā kā atdarīts. Jā. Uh, Inetā, uh, ko tu mm, varētu pateikt uh, tiem cilvēkiem, kas tā kā mm, ir pārdomās par to, vai pievienoties uh, kalpotāju komandai vai nē, uh, vai... Uh, Un arī dzēnā uh, tiem uh, varbūt kādiem onko pacientiem, kas mūs klausās mm, brīvprātīgiem, kas ir kā, jūt kaut kādu paaicinājumu. Es domāju, ka man ļoti arī iedvesmē mums kaut kā ar kolēģiem dzimta tāds ja, jauns moto šim cēlienam, šim piegājienam no sirds uz sirdi. Un tiešām arī tas stāsts, ka projekta aizsācēja mm, Saiva Lusta, ka tas bija tiešām viņas izlolots sirds. Eh, tas nav valdības kuluāros dzimis projekts, tas mm. ir eh, cilvēku sirds tāds aicinājums ja, no sirds uz sirdi. Es domāju, ka arī pieņemt, ka mēs dzīvojam ārkārtīgi sarežģītā laikā, gan karš, gan pandēmija, un tāda cilvēka iekšēja vientulība, tas viss mūs. Mēs esam aicināti ziedot ļoti dažādos veidos, dažādiem mērķiem, un šis ir arī viens eh, tā kā tāds varbūt mazāk eh, kā pieredzēts veids, kā sevi dāvāt no sirds uz sirdi. Eh, tā kā mēs katrs esam no Dieva tā veidots, ka mēs jūtam vēlmi dot. Un uh, šis ir tas brīdis, kad nenobīties, un um, tik ļoti daudz brīvprātīgi esošie dalās, ka viņi iegūst caur to. Ja? Mhm. Ka viņi caur to iegūst, varbūt arī nenobīties no, mhm. mm, un atdalīt šo te uh, Eh, tik ļoti Vilnis Sosārs klausījos interviju ar viņu iesaka nenobīties un atdalīt um, simpātisko tā kā no mm -hmm. empātiskās sajūtas. Simpātiskā tas ir tas, ko radinieks jūt un tik ļoti dziļi saistīts un tas ir neatraujami. Empātija ir, ka mēs dodam, bet mēs tik ļoti to, nu, tā kā ne, neatiecinam sevī, ka tas mūs iznīcina, ja mēs dodam, tā tad empātija, mm -hmm. mēs izrādam tik, cik mēs varam, tik, cik mm, dāvinam. Nevis kā, sejam kā glābē, iespēja. Jā, <laughs> bet mm -hmm. tā kā tik cik varam, tik dodam, un arī tas viss tiks novērtēts un, un sniegs savus augļus. Mm. Jā. Un, eh, ja mums klausās kāds onko pacients, kāda būtu tava vārda viņiem? <clears throat> onko pacienti, es domāju, ka jūs eh, varat eh, ar vienu un ar vienu atvērt savu sirdi un uzticēties šiem cilvēkiem, kuri nāks pie jums. Viņos ir tik daudz labas gribas. Mm. Mazliet atmest aizspriedumus, jo mēs esam šobrīd pieraduši, ka mūs uzrunā dažādi produktu menedžeri un mākleri un, un vis, nu, nu tād, tādām mm. sautīgām, tādām, jā, interesēm. Tad, eh, nu, par cik mūsu brīvprātīgie tādā ģimenes valodā ir tāda apčubināta. Viņi būs arī speciālos tērpos, kur jūs viņus varēsiet mhm. atpazīt. Un šis te karitas uh, logo, uh, uh, kas ir labdarība, jā, lai jums ir par tādu iedrošinājumu, kad šie cilvēki nāk ar labu vēstu priekš jums, ar to, mhm. ka viņi grib jums mm. palīdzēt, ka viņi grib būt jums atbalsts, ka viņi tic uz jūsu izvesaļošanos. Mm. Viņi tic līdz ar jums. Ko tu teiktu tiem, kuri jūtas vientuļi? Jā, tieši šī lieta, kad es iepazinos ar materiāliem par iepriekšējiem cēlieniem, bija mediķu atziņa, kad it sevišķi staru terapijas nodaļā cilvēki pavada ļoti ilgu mēnešiem laiku, Un tieši tur ir manāma vislielākā vientulība, un tieši tur arī tā kā tika novirzīts eh, arī mūsu kustības darbs. Eh, un mediķi ir ārkārtīgi priecīgi par to, ko viņi redz, ja jau uzlūkot mediķiem, uzlūkot šo vientulību, šo, šo ir ārkārtīgi grūti. Un es jau minēju, ka šis atslēgas vārds onkoloģijas uh, slimībai no psihosomātikas puses ir noslēpums. Jā, tad, tad šī ir noslēgšanās, tā jau, tas mhm. noslēpums jau ir tā vientulība. Ja? Mm -hmm. Tad tieši Mm, tiešām uzticaties šiem cilvēkiem. Viņi nāk ar labu ziņu priekš jums, ar labu vēstu, mm. ar, ar, ar, ar papildus spēkiem jums, ar, mm. ar atbalstu. Uh, tā vientulība mm, daļa tā, ka citi viņus nesaprota. Ka... Jā, jau ziniet, tas, uh, es tiešām pētot tās situācijas, viņas ir ārkārtīgi no vienas puses vienkāršas, nu, Tās ir visbiežāk mm. ģimenes, eh, jo kur tad mēs tiekam ievainot savā vistuvāko lokā, diemžēl. Mm. Dažam tas ir mantojuma lietas, dažam tas ir, eh, nu, lai kas tas būtu, mm, ģimenēs to stāsti ir tik dažādi, bet, nu, Mm. Tieši tur viņi iegūst šo ievainojumu, tieši tur viņi ir vientuļi. Mm. Viņiem bieži šķiet, ka dalīties par to ir nērti, ka, mm. ir, nu, ka tas nav izpaužāms. Mm. Ne visi var atļauties psihoterapiju, mm. jā, kas, kas būtiski, es domāju, arī būtu, mm. kam būtu liela loma atvesļošanās procesā. Jā. Bet šis ir tas gadījums, kur, kur šis brīvprātīgais var jums mm. būt tāds. Mm Nu jā, varbūt arī tāda neusticēšanās citiem cilvēkiem, jo daudziem jau tā kā neatklāsi šo jā, slimību, jā, ne? Jā, mhm. jā arī, arī šis pats slimības fakts liekas, dažam, ir, dažam tas ir slēpjams, dažam mm. tas ir, mm. nu, pats slimības fakts. Ja? Mm -hmm. Bet arī jau Olgas eh, minētais eh, Vilnis Sasārs, palietīvās nodaļas vadītājs, onkologs, eh, arī klausoties intervijas, viņš uzsver komandas darbu, kur viņš min psihologus, kur viņš min kapelānus, eh, kas, mm -hmm. ir, kas esot būtisks pienesums mm -hmm. Eh, šeit izsļošanās procesā. Mm -hmm. ja? Un šeit nu, ir tas, eh, tas gadījums, kur es teicu, kā Dievs mūs iedrošina, ka viņš mums dod dairunīgu mēli, lai mēs varētu mierināt pag mm, pagurušos. Ja? Mm. Viņš dod mums šo ausi, viņš mūs spēcina, viņš mums dod šīs dāvanas, tātad mēs esam, mēs esam tam mūs uz to nosūta, mēs esam tam sagatavoti. Mm. Eh, vai tev, Vineta, ir eh, vēl kas sagatavots, ko tu gribēji pateikt, varbūt, ko es tev nepajautāju? Jā, man šķiet, es tā arī mm, skatoties eh, uz to, kas ir bijis, mani ļoti iepriecina uh, šīs lekcijas, kas tiek uh, lasītas uh, no, no, no speciālistu puses, uh, ja, pat tie, kas uh, ne, nejūtas sabiedrēti no šī kristīgā mm, punkta, ja, ko mēs te bieži minam, lekcijas ir arī tik ļoti mm, mm psiholoģija Ines Jāri lasījusi lekciju, kā rast uh, resursus un visu sākt no jauna. Mm. Un tas arī šajā reizē būtu vēl nav šī lekcija noformēta, ja, un tas vēl nav aktualizēts. Bet bet <laughs> es domāju, ka jā. Es mm. domāju, ka jā. Mm -hmm. Un tā kā uh, ir daudz lekciju, kas, uh, kas mūs šeit iedvesmotu, kas mums uh, visās dzīves jomās mūs spēcinātu, mūs tā kā nākat droši arī. Nu, mm tā nevarētu teikt, es sevis dēļ, bet arī varbūt jūs šo pamudinājumu atklāsiet laika gaitā šajā mm. sagatavošanas mm. procesā. Jo, jā. jā, jums nav, tiem vārdiem sakot, jums jau nav jābūt ar lēmumu, ka es jā. gribu kalpot, bet jā. jūs esat aicināti apmeklēt šīs nodarbības un tad pieņemt lēmumu. Jā, jo atlase notiek atlase, mhm. mm -hmm. cilvēku atlase šim tiek pieslēgti speciālisti no Uh, Austrumu slimnīcas, mm -hmm. arī Svētās ģimenes mājas uh, speciālisti. Un tiek, mm, pēc šīm lekcijām ne visi, diemžēl, var veikt šo darbu, mm -hmm. arī mhm. pēc mediķu domām. Vai, ja? Bet visi ir aicināti tiešām uz šīm ievadu lekcijām. Tas ir tāds sev pašam arī mhm. spēcinošs mm -hmm. moments. Un tad jau tālāk skatīties, mm -hmm. kā jūs jūtat šo pamudinājumu, mm -hmm. kā mhm. jūs, mm -hmm. vai jūs esat aicināts, vai jūs to varat. Mm -hmm. Tikpat labi varbūt kādam ir tuvinieki, kuri sirgst ar šo saslimšanu un arī nu, Tas nav ir. vārdi un nezinu, kā, kā izrādīt. No eh, bijušiem eh, eh, brīvprātīgiem tas bija daudz gadījumi, kad tieši viņas mudi, pamudinājums šādi rīkoties ir šī te slimība viņu ģimenē. Ja? Mm -hmm. Varbūt bija arī tādi, kam jau šie tuvinieki ir aizgājuši, bet mm. viņš tā kā, nu, Ar neatbildētiem jautājumiem jā, jā, ir palicis. Iet, jā, jā. Viņš, mm. ja nu turpmāk kaut kas, nu, mm -hmm. nu, nu, tu esi aicināts iepazīties ar tādu bagātīgu, mūsu katru dzīvē, ne jau tas, ka mūsu slimība katru skar, mm. bet tā, kā, tā ir tāda realitāte, ka var rasties apkārt tev, kur tu mm. vari būt noderīgs, mm. es nezinu, kolēģiem, mm. radiem un, un, un Un tad skatīties jau, kā mm. tu tiec pāicināts tālāk. Un šīs nodarbības ir bez maksas. Bez maksas, jā. jā tā kā jā. lūdzu izmantojiet šo, šo unikālo jā. iespēju, ko piedāvā Karitas Latvija. Jā, paldies tev, Ineta, par tavu klātbūtni, par tavu laiku, par tavu iedrošinājumu un iedvesmojošo stāstu, par tavu aicinājumu pievienoties kā citiem Kārits Latviju komandai, lai Dievs arī bagātīgi tevi svētī, tajā, Paldies. ko tu dari, un lai Dievs paplašina tavas robežas. To es novēlu arī jums, klausītāji, un uh, esiet, uh, jā, esiet svētīti un uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Visu labu! 3, 2, 1 Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos!